Постановлението на Здравното министерство за повече тел комисии, при отсъствието обаче на желание от страна на много лекари да участват в тях, необходимостта по това, по, по това постановление в всички болници да има такива тел комисии, която среща голяма съпротива там. От Сдружението на общинските болници се канят да обжалва това постановление за ТЕЛК пред Върховния административен съд. Чакаме малко по-късно да чуем по тази тема доктор Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници и директор на болницата в Чирпан. Но как то засяга конкретно хората с увреждания? Какво улеснява или пък отежнява в тяхната непрестанна борба да стигнат по-бързо до ТЕЛК решенията? дали сега с този едва ли не лотериен принцип, който се въвежда, ако кандидатстваш за телк в, в болницата в един град, в телкомисията в един град, досието ти да бъде разпределено в телкомисия в друг град. Проблемите, които създава или пък улесненията, които са възможни, ще разберем сега как гледа на тях една майка от град Луковет, която има младо момче, син, студент в София, браво на него, с увреждане. Миглена Христова е на пряката ни телефонна линия. Здравейте! Здравейте! Добро утро на всички! С какво това настоящо постановление, срещу което се съпротивляват лекарите, госпожо Христова, отежнява вас, близките или самите хора с увреждания? Първо искам да, да кажа, че е, е, е трудно и не само за младите младежи с увреждане, но и за възрастните. Това, че когато примерно живеете в София, а трябва да се явите на телк в Ямбул или в Пазарджик, а, това е, е допълнителен разход – да се предвижите от точка А до точка Б, да се явите на преглед, дори да е- бъде само по документи, а, пак трябва да отиде човек, който да ви занесе а, набора от изследвания и всичко, което изисква самия телк за освидетелстване. М- наистина е най-добре м- да си имаме в а, а, примерно в а, града, в който живееш. И в а, по, по местоживеене. Да се явиш на комисия или комисията, ако ти си трудно подвижен и не можеш да отидеш, да те посети в дома. Всъщност, този случай, е, от тази гледна точка, те казват, е, документите ще се изпращат по електронен път. Да, обаче някои лекари питат какво се случва, ако в е, телкомисията в друг град не препознаят пациента, който е от съседен или по-далечен град в страната и поиска да се срещнат с него. То тогава ще дойде осложнението, че ти трябва да отидеш и в другия град за да се представиш кой си, ако те изискат да се случи това. Освен това, не знам как и е при вас, много от хората с увреждане се оплакват, че има наистина разкарване. Първо трябва да отидеш да занесеш документите в местната рези и когато ти изтече срока на, телга, на телка, той сега е примерно 2-3 години, за повечето хора с увреждания. След това пък телкомисията ти изпраща писмо, в което ти назначава нови прегледи, експертизи, които пак пък лично трябва да занесеш в комисията. Може би това имате предвид, че ще ви отежни повече. Разбира се, значи веднага ви давам един пример, който и в момента е така. В, ние в град Луковит имаме общинска болница. Mm-hmm. И м- ние се явяваме на комисия в, в областната болница в град Ловче. Тоест, Пускат, пак я разкарваме. Пак пак е разкарване. Значи личният лекар пуска а, направление за явяване на телк, mm-hmm. а, което го пуска електронно. Така. Но това, че го пуска електронно, не означава, че вие не трябва и на лист да го занесете. Това и в момента е същата работа. Аз не виждам нещо по-различно да правят от освен това, което... за да се напише експертизата от лекара, за да ти издадат те украшения, ти пак трябва да отидеш на преглед, нали така? Той човек с увреждане трябва да отиде на преглед, за да получи тази експертиза. Разбира се, че трябва да отиде. А, дори и да бъде по документи, пак някой близък, в случая трябва да ги занесе. близък, окей, трябва да отиде да, да занесе или да го получи това решение. Просто един а, кръговрат. Аз не виждам а, нищо да улеснява човека с увреждания и неговите близки. Разкажете за вашия случай, госпожо Христова. Вие, доколкото разбрах, в момента обжалват решение на ТЕЛК. Нали така? Да. Значи Защо? Значи от 26 януари 2023 година моят син се явява а, нали, на телка, така както периодично на 3 години. Mm-hmm. А, извикани сме пре, на, по същия начин в град Ловеч. Преосвидетелства го дадоха му 90%, но той м- обжава решението си на ТЕЛК. До този момент вече сме 23 май 2024 година все още а, нямаме окончателно решение на ТЕЛК. Една година. Една година, Една година вече. Чакате решение Една от обжалване. И той? Да, като миналата година, 23-та, два пъти сме се явявали на ТЕЛК и два пъти на НЕЛК. И в този период той не получава никаква инвалидна пенсия, така ли да ви да, разбира? Да, точно така. Значи от 26 януари до 8 септември 2023 му даваха социална пенсия. Сега по това ново постановление се предвижда срока за обжалване да се съкръщава на 14 дни. А, връщат само, да имате право само един път да обжалвате и е, пред НЕЛК, нали, решение на телкомисията, което е издадено на място. И срока за обжалване се съкръщава на 14 дни. Дали ще има ефект? и по вашия случай, и по вашето голямо е. чакане? Моля? Дали ще има ефект след това ваше голямо чакане с това ново постановление, да получите по-скоро това решение от обжалването? Как мислите? Еми, аз не знам а, дали имат право един път а, а, да се явяват на НЕЛК. Просто това не го... Искам да кажа, че той Нелка има право веднага да се произнесе. Да нямате втори път а, явяване пред тях. Но това е за мен с, нож с две остриета. Първо, че когато ти се ужалваш пред Нелк и той а, реши м- казуса без Промяна? втори път да те разкарва до телка, от една страна е добре, защото при нас а, сега в момента ни разтакават. А, отиваш на телка, той ти дава някакви проценти, ти жалиш съвсем друго. Нелка казва, добре, а направи още някакви изследвания и пак те връща при тях. Ето затова ние повече от а, година и половина не получаваме нищо. Еми в случая могат а, м- да се произнесат. А, м- аз мисля, че и при нас можеха да се произнесат още първия път, но не искат. Това е един параграф 22, истински за една майка, Меглена Христова, с а, младо момче, син, студент с увреждане, които чакат а, обжалване на ТЕЛК решението от НЕЛК вече една година. Благодаря ви и веднага към а, другият ни събеседник а, на другата ни пряка телефонна линия, както ви казах и в началото, доктор Надел Чототев, председател на Сдружението на общинските болници, директор на болницата в Чирпан. Здравейте! Доктор Тотев, чуваме ли се? Аз се чувам добре, не знам да. Вас, Кажете ни сега, вие имахте намерение да обжалвате постановлението за ТЕЛК, защото то според вас е незаконосъобразно, нецелесъобразно и дори неморално, казахте. Пред Върховния административен съд събрахте ли достатъчно жалби? Кога ще сезирате съда или пък може вече да сте го направили? Сега ще ни кажете ние още от момента, от когато постановлението се яви на бял свят във вид на проект, е, казвам ние, защото когато се <laughs> визира нали, учтивата форма, лично аз имам едно мнение, но тук говоря от името на управителния съвет на Сдружението и даже имахме и общо събрание, така че членовете на нашето Сдружение са категорично против а, прилагането на това постановление. И се връщам отново на а, това, което започнах. Още в момента, когато то беше качено за обсъждане, ние приложихме нашето становище. С а, добре мотивирано, с мотиви, които всъщност стъпаха на нормативната база, съществуваща в страната. Като тогава изразих мнение, че то просто е неработещо. Няма как да се случи, когато всъщност нито ги има лекарите, нали всичко е много добре аз частично чух това, което дамата преди мен говори. Наистина е голям проблем за хората. Но не мисля, че това е начин на държавата да реши този проблем. Защото това да прехвърлиш от здравата глава на болната а, проблемите, не знам кой има полза от цялата работа. Какъв е начинът да бъде решен проблема според вас? Вие споменавате в едно интервю, доколкото помня, защо не се даде на личните лекари да се занимава с този проблем? но аз не съм говорил за конкретно ага, за лични лекари. аз друг... казах, че това не е дейност, която болници трябва по нашите разрешителни за дейност. Ние сме лечебни заведения, които вършим лечебно-диагностична дейност на лица с остри заболявания. Това е, това е по разрешителното ни за дейност. И всички други дейности, които така покрай това са ни вменени, ние ги вършим, защото те частично се докосват до, до този проблем. Обаче, е, що касае експертизата на трайната нетрудоспособност, то това е изцяло предмет на извънболничната помощ. И вече дали ще се занимава с някой, който всъщност е конкретно е, желаеш е, личен лекар или медицински център или ДКЦ, мисля, че там е прицелната зона. Пък и тези лекари са много повече от нас. Докол... работещи в болницата. Доколкото разбирам, доктор Тотев, местните резеите, които изпълняват разпоредбите на Министерството като техен представител, вече искат с заповеди от вас болниците да им дадете състава на бъдещите комисии. А, трябва колко 88 нови комисии ще трябва да се разкрият по това постановление и какво правите вие в тази ситуация, като сега казвате нямаме възможност да го направим. Какво им казвате на резеите, какви санкции ви грузят? А, значи още на срещи, а, когато стана факт, а, вече постановлението излезе на бял свят месец април, ние бяхме събрани по региони а, в районните здравни инспекции, а, точно за да изразим становището. Те бяхме повикани от директорите да обсъдим а, каква е ситуацията на место. И всички колеги, с които поддържаме връзка, това са предимно нашите членове, категорично там са изразили становище, говоря за тези, които нямат телк, защото телк е даденост. Има лекари в даден регион, които са пенсионери обикновено, които всъщност а, по една или друга причина са излезли от а, областния град, от тел комисия, връщат се по родните си места – и са склонни да продължат да работят и там вече това е добре дошло за всеки, защото ние искаме повече от... Ми то май няма една... друг е, лекар, който да иска да работи в телкомисия, освен някои пенсионери. Двама, примерно, пенсионери или трима в една телкомисия са изключително недостатъчно за тези, мисля, общо бяха 300 хиляди в държавата хора с увреждания, които се явяват през две години, периодично три на, на телкомисиите. Виждате ли, смисъл, ви някакво решение за вас самите сега. Тази жалба последно да уточним кога ще я внесете във Върховния? Значи тази жалба в момента комплектуваме с необходимите mm-hmm. документи, защото имахме разговори. Жалбата беше последния наш ход, който трябваше mm-hmm. да, да извършим, защото иначе вие сама казахте, дали ни грозат някакви санкции или не, то ще покаже времето. Вероятно да, защото реално ние не изпълняваме един, едно разпореждане на орган, който стои над нас иерархично. И при тази ситуация идеята е да защитим лечебните заведения, които управляваме и самите себе си. Защото съгласете се, когато ти наказват за нещо, което ти искаш, но, но практически не можеш да извършиш, а, не знам кой би го приел така роболетно и би навел глава и би казал, добре, наказвайте и, и да ще плащаме. А, така колко? че мисля, че другата седмица, щом питате за конкретен срок, mm-hmm. ние ще я вкараме в съда, ако междувременно, защото имахме разговор с настоящия министр на здравеопазването, който завари нещата така и трябваше той да вади горещи картофи от <clears throat> огъня, та имахме разговор, ако нещо друго не се предприеме, ние така не че сме принудени да вкараме жалбата в съда, за, за да защитим нашите чинове на Сдружението. А, казахте, имали сте среща с служебния министр на здравеопазването. Тя какво ви обеща, обясни, какво поиска от вас или какво ви каза? Ще има ли някаква възможност в краткото време, докато е министър на здравеопазването, да има някакъв ход към решение на този проблем? Ами да, доктор Кондил ни прие много бързо, даже и за наше очудване на фона на всички други разговори, които трябваше тя да, да води. И разговорът беше много делови. Тя поиска от нас нашето виждане, по, поиска становище по отношение на това, какво ние бихме предложили като вариант на решение. Готвим и него, даже то е готово, но просто искам членовете на Сдружението изцяло да го огледат Какво и да не предлагате? Пропусне. Какво предлагате а, вие? Значи ние предлагаме с телка просто нещата да се стопират на този етап, така защото а, когато обективната ни възможност а, е на лице, как да изпълниш нещо. Той и аз искам да имам не един, три телка, да имам и да работят перфектно и да са на пълен щат и да, и да си въртат ни пари, защото всеки лев дошъл в нашите лечебни заведения би бил добре дошъл за нас, защото ще ни помогне за издръжка. Я кажете е, конкретно да дадем пример, понеже сте директор на болницата в Чирпан. Ако трябва да се направи такава телкомисия в болницата, не знам, имате ли или сега трябва да правите, а, колко лекари биха отишли там, колко специалисти имате, колко биха отишли и дали ще има лекари, които ще напуснат допуснат дори, защото казвате, че има и такава вероятност в тези 30 ли, ли бяха общински болници във вашето сдружение, които са готови да, да напуснат, но да не отидат в телкомисиите. Значи отиването, първо, многократно го казах, повтарям се пак, значи труда в България е правото, не е задължение. Аз е, още в момента, в който излезна постановлението, както и всички колеги направиха, събрахме медицинските съвети. Защото в постановлението е визирано, че трябва тел комисиите да в тях да влезат началници на отделенията или посочени от тях лица, отговарящи на условията. Тоест да са със специалност, определен на години стаж трудов. А, и при тази ситуация, събирайки медицинския съвет, колегите при мен поне категорично аз нямам тел, защото търсех още преди, имаше тук една идея такава, но няма кого да включа. Те даже Стара Загора се задъхваха, имаха проблеми. Сега в Стара Загора работи перфектно тел. Има два, две телкомисии, работят перфектно. Няма забавени решения за регион Стара Загора, доколкото знам. И тогава колегите бяха категорични при мен и казаха това, ако и него не накара, и това не накара шефа да правим, буквално ви отговарям, просто си дигаме чуковите и се отиваме. Просто те, те, те се задъхват, те работят на 8 часа по график. Отделно са редуциран състав, защото не може да слагаме. При нас няма специализанти. Отделно а, участват във всички възможни комисии, които ви казах, одяви според нормативната уредба. Лечиката, етични да. комисии. И отделно сигурно трябва да им се заплаща допълнително за тази дейност в телковете. Да. Вие нямате възможност, много пъти сте го казвали, дори да увеличите заплатите, както се изискваше ами... от вас задължително да го направите. Да, да, то всъщност има едно заплащане, което върви. Но едамата, виждате сега и е в параграф 22, ние сме в същия параграф. Ние искаме да го направим, няма как да го направим, защото няма желаящи, защото даже, даже обучението, което ще, ще да го е с пари, сега се прехвърля на нас. И в една тел комисия, вие ме питахте колко минимум трябва да са, а, поне така, на пръв прочет петима човека, защото то трябва да има резервни чинове, за да работи телка, да ни бави решение. На едно да. решение за сега се заплаща 60 лева, експертно, изготвено. Но а всъщност сам... казвате, е обучението, което трябваше онлайн да ви правят, и обещаха, сега искат вие да си го плащате ли? Е, за е, да, да, сега трябва да се заплаща и то няма да е онлайн, защото, защото самото абревиатурата ТЕЛК означава териториална експертна лекарска комисия. Значи те трябва да експертно мнение да дават. Ей, да не е той казус същия на лице, а той непрекъснато ще има жален. Било от а не от било от самия пациент. Ами да, ето жената си, чака всичко вече... Върви, болни си го правят. Ами това е наистина абсурд. Абсурд. Жената да, вече чака една година за решение. През ами, това време нейният син абсолютно е Но без а, никакви пари. Вие казвате, нямаме лекари и аз го виждам с очите си. Имахме такива примери в семейството, че е изключително трудно и никой, лекарите не искат да се занимавам с това. Много объркана ситуация. Доктор Недел Четотев, председател на Сдружението на общинските болници, директор на болницата в Чирпан, които вече, е, каза той преди всички, почти са готови със своята жалба и вероятно следващата седмица ще внесат във Върховния административен съд а, срещу това постановление което ги задължава да има телкомисии във всяка болница. Благодаря ви.